بسم الله الرحمن الرحیم درس سیزدهم خبر انا و اخواتها خبر انا و اخوات انا كم هي الاحرف المشبهة بالفعل و ما هو عملها حروف مشبهه بالفعل چند تا باشند و عملشون چی هست 83 ما هو حکم خبر انا و اخواتها حکم خبر انا و اخواتش چی هست هل يقدم الخبر على الاسم جوازا آیا خبر مقدم میشه بر اسم جوازا 85 هل يقدم الخبر على الاسم وجوبا آیا خبر مقدم بر اسم میشه وجوبا 86 متى يجوز دخول لام لام الابتدائي على اسم ان چه زمانی جایز است داخل شدن لام ابتدا بر اسم ان 87 متى يجوز دخول لام الابتدائي على خبر ان چه زمانی جایز است داخل شدن لام ابتدا بر خبر ان 88 متى يبطل عمل ان و چه زمانی عمل انه و اخواتش باطل میشه 89 ما هو حکم انه اذا خففت حکم انه چه هست زمانی که مخفف شد بله 90 ما هو حکم انه اذا خففت حکم انه چه هست زمانی که مخفف شد 91 ما هو حکم که انه اذا خففت حکم که انه چه هست زمانی که مخفف شد 92 ما هو حکم لکنه اذا خففت حکم لاکن نچه هست زمانی که مخفف شد سه متا تفتح همزتو ان و متا تکسر چه زمانی همزه ان کسره میگیره و چه زمانی فتحه میگیره نواد چار فی کم موضعا یجب کسرو همزت ان در چه جاهایی واجب است که همزه ان کسره بگیره ها ان بشه نه که ان چه زمانی 95 فی کم موضع یجب فتح همزه ان در چه جاهایی یا در چند جاها واجب است فتحه همزه ان متى يجوز فتح همزه ان و کسره و چه زمانی جایز است که اینو فتحه بدیم و کسرش هم بدیم یعنی جایز باشه که بهش بگیم ان یا ان هر دوتا فتح و کسرش چی باشن جایز باشن اینا سوالاتی هستن که داریم درس پاسخشون میده 82 الأحرف المشبهة بالفعل ستة حرفهای شبیه به فعل حرف حروف مشبهه بالفعل 6 تا هستند ان انا كان لكن ليت ولعل وهي تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها نحو ان الله عادل میگه حروف مشبه به فعل بالفعل 6 تا میباشن انه انه كانه لكنه ليت ولعل اینا بر سر مبتدا و خبر داخل میشوند مبتدا رو منصوب میکنند و اسمش نامیده میشوند و خبر رو مرفوع میکنند و خبر این حروف نامیده میشوند مانند ان الله عادل ان میگه حرف مشبه بالفعل الله اسمش منصوب علامت نصب فتحه عادل خبرش مرفوع علامت رفع زنبه فائده سميت هكذا لانه مبنية الأواخر على الفتح كالماضي مع بنائها على ثلاثة احرف فصاعدا میگه نامیده شدند شبیه به فعل به خاطر اینکه آخرشون مبنی بر فتح است مانند ماضی مثل ضربه که مبنی بر فتحه انو انو که و اینا هم مبنی بر چه هستن فتح هستن و دارای سه حرف هستن دارای چند حرف و بیشتر لوجود معنی الفعل في كل منها و دلیل دیگه ای که اینا رو میگن حروف مشبهه بالفعل میگه معنای فعل در هر یک از اینا وجود داره معنای فعل در هر یک از اینا وجود داره فمعنى ان ان للتوكيد معنای ان ان برای تأکیده و کأن للتشبیه کأن برای تشبیه مانند کأن زیدن اسد گویا که زید اسد است ولكن للاست ولكن للاس اه، ولكن الاستدراك معنى لكن نجاز استدراك است مانند زید عالم لكنه شرير زید عالم است اما شرور است خب این برای استدراک موقعی که ما گفتیم زید عالمون در ذهن چنین میاد که پس انسان خوبی هم هست ولی بعدا میاد استدراک میکنه میگه نه اما انسان خوبی نیست لیت برای تمنای نحو لیت الشباب یعودو کاش جوانی برمیگشت لیت الجاهل عالم کاش جاهل عالم بود ولعله و یقال فیه علا لعله که الله هم گفته میشه یعنی علش هم میگند الترجي والإشفاق بمعنى ترجي إشفاق دل سوسية ننده لعل الصديق يزورنا شاید دوست ما رو زیارت کند لعل الداء او ضال میگه درد شدید و سخت است خب هشتاد سه الاصل في خبر انه واخواتي ان يكون مؤخرا ان اسمها ما لم يكن ظرفا او مجرورا بالحرف اصل در خبر انه و اخواتش اینه که مؤخر از اسم باشه یعنی اول اسم آمده باشه و بعدش خبر مادامی که این خبره ظرف یا مجرور به حرف نباشد اگر ظرف بود یا مجرور به حرف بود دیگه مقدم میشه برای اسم مقدم میشه بر چی؟ برای اسم هشتاد چار یقدم خبر و اخواتی على اسمها جوازن اذا کان ظرفا او مجرورا بالحرف والاسم معرفة او نكرة یسوق الابتداء بها در شماره 84 میگه مقدم میشه خبر ان و اخواتش بر اسمشون به شکل جوازی زمانی که این خبر ظرف باشه یا مجرور به حرف باشه و اسم هم معرفه باشه یا نکره باشه که ابتدای به آن جایز باشه قبلا خوندیش در بحث مبتدا و خبر مانند ان عند الله الثوابه ببین ان عند الله میبینیم که اینجا خبر ظرف قبل از الثوابه که اسم آمده چرا چون ظرفه و از طرفی هم الثوابه معرفه هست الثوابه چه هست؟ بله پس میگیم این حرف مشبه بالفعل الثوابه در آخرش اسم خبر اسم مؤخرش عند الله عند خبر مقدمش ان في الجنه نهرا من لبن من لبن در بهشت نهریست از شیر خب اینجا هم میبینیم خبر از آن جایی که ظرف هست مقدمه و از طرفی دیگر جان نه نهرن اسمشه ولی از اون جایی که یکی چطور؟ من لبن بله نه درست من لبن در آخر اومده من لبن که جار مجروره اینجا ببین اینجا اسم اسم انه نهرن هست خبرش فل جنت هست فل جنت مجروره به حرفه مجروره به چیه؟ حرف فی روش اومده خب گفته بود که اگر خبر ما ظرف باشه یا مجرور به حرف باشه جایزه که قبل از اسم بیاد ولی به شرطی که اسم ما معرفه باشه مثل مثال قبلی اثواب یا نکره باشه که مسوق داشته باشه چه داشته باشه؟ که اینجا من لبن مسوقشه 85 یقدم خبرو إن وأخواتها على اسمها وجوبا إذا كان ظرفا أو مجرورا بالحرف والاسم نكرة لا مصوغ لها ببين میگه مقدم مش خبر ان وأخواتش اخواتش بر اسمشون مقدم میشه خبر ان وأخواتش اخواتش بر اسمشون وجوبا زمانی که این خبر ظرف باشه یا مجرور به حرف باشه و اسم نکره باشه که مصوغی نداشته باشه مجوزی از اون مسوقاتی که در بحث مبتدا خبر خواندیم که اگر مبتدا نکره باشه مسوق داشته باشه مثلا اومده بود خاص شده باشه عام شده باشه و مسوقات دیگه که اونجا ذکر کرد بله پس مقدم میشه خبر انه و اخواتش بر اسمش وجوبا زمانی که خبر ظرف یا مجرور به حرف بود و اسم نکره بود که مسوق نداشت و مشتملا على ضمیر یعود على الخبر یا اسم مشتمل بر زمیری بود که اون زمیر به چه برمیگشت بر خبر اینجا هم باید اول خبر بیاد بعدش اسم او کان الاسم مقترنا بلام تاکید یا حالت سوم اینه که اسم همراه بلام تاکید بود اگر همراه با لام تاکید بود باز هم در آخر باید بیاد پس در این سه حالت اسم به شکل وجوبن مؤخر میاد و خبر مقدم میشه مانند ان مع العسر یسرا ببین اینجا ما میبینیم که خبر مقدمه و اسم مؤخره چون یسرا نکره است نکره است جاست اسم ان بله ان فی صاحبها در مثال دوم فی الدار مجرور به حرف صاحب اسم ان هست چرا به شکل وجوبی در آخر اومده میگیم چون در صاحب که اسم زمیری همراه هست که اون زمیر به چه برمیگرده به خبر بله ان لنا للاخره والأولى للاخره اینجا هم ما میبینیم که اسم ما در آخر اومده ان لنا للاخره للآخرته که اسم هست لنا که مجرور به حرفه اسم خبرش مقدمه چرا میگیم چون روی اسم لام تاکید اومده لام چی اومده تاکید اومده فائده لا يجوز تقدیم معمول الخبری جائز نیست مقدم کردن لا يجوز تقدیم معمول الخبر على الاسم جائز نیست مقدم کردن معمول خبر نه خود خبر چیش؟ معمولش بر اسم پس جائز نیست که اینجوری بگی ان الاعراب النمامه ممزقون ببین در اصل جمله چونینه ان النمامه ممزقون الاعراضا همان سخنچین پاره میکند میدرد آبروها را ارزها را خب اینجا خب اسم ما النمامه هست خبر ما ممزقون هست النمام الاعراض مفعول هست معمول ممزق هست معمول خبره معمول چیه؟ نمیتونیم قبل از اسمش بیاریم با چونین بگیم ان النمام ممزق الاعراض ان النمام ممزق الاعراضه متوجه شده این مسئله رو؟ ببین جایز نیست که معمول خبر رو قبل از اسم بیاریم بله هر معمول عمل کرده باشه روش معمول منظور اینه که اون درش چی کرده باشه عمل کرده باشه اینجا عمل کرده مفعولشه ان الاعراض مفعول ممزقون هست خب نمیشه قبل از النمامه که اسم آوردش باید بگیم ان النمامه ممزقون الاعراض سخنچین پاره, پاره کننده هست چیارا؟ ارزها را آبروها را و اجاز بعضهم تقدیمه اذا کان ظرفا او جارا و مجرورا میگه برخی ها این یعنی برخی از نحوی ها اجازه داده اند که معمول معمول خبر قبل از اسم بیاد ولی زمانی که ظرف باشه یا جار و مجرور برخی در این دو حالت جائزش دونستند فقالو گفتند ان بک زیدا واثق ببین این در, در از جمله چونینه ان زیدن واثق بک همان زید اطمینان کننده هست اعتماد کننده هست به تو بکه که معمول واثقون هست چون متعلق به وافقون هست قبل از چی اومده؟ قبل از زیدن قبل از اسم قبل از چی؟ میگن ولی این چون جار و مجروره این چیه؟ گفتند اگر معمول خبر جار و مجرور بود میشه قبل از اسم اومد برخی ها البته گفتن یا مثال دیگه ان عندك زیدن مقیم در اصل چنینه ان زیدن مقیم عندك ها ان زیدن مقیمون همان زید مقیم هست نزد تو نشسته است اقامه کننده است خب اینجا اندکه که متعلق به مقیمون هست بله ظرف هست میبینیم که قبل از اسم آمده قبل از چی اومده؟ بله هشتاد و یجوز دخول لا بالابتدای علی اسم ان متى كان مؤخرا جائز است داخل شدن لام ابتدا بر اسم جا داخل است داخل شدن لام ابتدا بر اسم بر اسم ان زمانی که مؤخر باشه زمانی که اون اسم چی باشه مانند ان فی قولک لعجبا ان حرف مشبه بالفعل فی قولک خبرشه لعجبا اسمشه اسم مؤخرشه ببینیم که لام تأکید روی اسم اومده مؤخره ان عندی لخبرا غریبا اینجا هم اندی خبر مقدمه لخبرا اسم مؤخره غریبا هم که خوب صفتشه ان فی الداری لزیدن پس جائز است لام ابتدا بر سر اسم بیاد زمانی که اسم چی بود؟ مؤخر بود فائده كان حق هذه اللام أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر میگه حق این لام این بود که بر اول کلام بیاد زیرا جایگاهش صدر کلامه لكن لما كانت للتأكيد وإن للتأكيد أيضا وإن للتأكيد أيضا كرهوا الجمع بين الحرفين فاستحسنوا الفصل بينهما بالخبر میگه حق این لام این بود که در اول کلام بیاد در کجا بیاد؟ در اول چون جایگاهش اوله اما از اونجایی که خود انه هم برای تاکیده خود انه برای چیه؟ نحوی ها ناپسند دانستند جمع کردن بین دو حرف تاکیدو پس پسندیده دانستند که بین این انه که تاکیده و اون لام که برای تاکید به وسیله خبر چی آمده باشه فاصله آمده باشه و یقال لها المزحلقه این لام و لام مزحلقه هم میگن هشتاد و هفت یجوز دخول لام الابتدا على خبری انما تا جائز است داخل شدن لام ابتدا بر خبر هم جائز است داخل شدن لام ابتدا بر سر چی چیزی؟ بر سر خبر خبر این هر راه که باشد یک مؤخرا مثبتا زمانی که خبر مؤخر باشه و مثبت باشه مانند اننا لمقیمی لمقیمون علی الوفا ما اقامه کننده بر وفا هستیم ان حرف مشبه به فعل نا اسمش هست لمقیمونه خبرش هست میبینیم که روی خبر ما که در مؤخر و مثبته چی اومده؟ لام ابتدا پس لام ابتدا میگه بر سر خبر میاد هرگاه که باشد یک مؤخر و مثبت دو او ماضی جامدن یا اینکه خبر ماضی و جامد باشه مانند ان زیدن لنعم الرجلو زیدن اسمشه لنعمه خبر لنعمه چه هست الرجل کی بود رجل مجلوس سرش چی بود الرجل چطور؟ الرجل نعم الرجل اینم هم خبر میشه نه ببین ار... لنعم الرجل بله دیگه چون مرفوعشه چون چیشه؟ بله متصرفا مقرونا به قد یا متصرف باشه منتها همراه با چه باشه با قد در این حالت هم لام روش میاد انک لقد اصبت کاف اسمش هست لقد اصبت از اونجا که اصبت فعل هست متصرفه ولی همراه با قده روش اومده پس روی خبر ما اینجا لام اومده چون مقرور با قده او مضارع یا اینکه فعل مضارع باشه مانند انک لتقول صواب همان تو حق میگویی صوابو میگویی که روی فعل مضارع از اونجایی که خبر ما فعل مضارع هست لام اومده فواید تدخل هذه اللام ايضا على ضمير الفصل میگه این لام بر ضمیر فصل هم داخل میشه مانند ان هذا لهو الحق بله روی ضمیر فصل اومده اینجا چون هذا اسم الحق خبره الحق چیه؟ و از اون جایی که اسم و خبر هر دوتا معرفه هستن به وسیله هو بینشون چی اومده؟ فاصله اومده اینو میگن زمیر فصل لا یقالو ان لفی داری زیدن جایز نیست که گفته بشه ان لفی داری زیدن ان لفی داری زیدن چرا؟ چون اینجا خبر ما مقدم است خبر ما چه است؟ مقدم است فداره دیگه خبر ولا و همچنین جایز نیست که بگیم ان زیدن لما یقومه ان زیدن چرا؟ چون این منفی هست چون این چه هست؟ بله ولا ان زیدن چه اینجا هم جایز نیست که بگیم ان زیدن لرضیه چرا چون اینجا رضیه فعل متصرفه و روش قد نمیده بود گفته بود اگر خبر فعل متصرف بود همراه با قد بود اون موقع روش چی میاد لام میاد بله هشت اذا لحقت ما الحرفیه اواخر هذه الحروف کفتها عن الامل وجوبا الا لیته زمانی که ملحق بشه مای حرفیه به آخر یکی از این حرفها این حروف رو از عمل باز میدارد دیگه این حروف عمل انجام الا لیتا جز لیتا جز چی؟ لیتا ولذات که تسمه ما الکافه این ما رو این مای حرفی رو میگن مای کافه یعنی مایی که از عمل باز میدارد مایی که از عمل چکار میکند؟ مانند انما الله واحد اینجا روی ان چی اومده؟ ما اومده این ما مای کافه هست الله بگیم مبتدا واحد خبر تجي إن الروي إن دوتا أمال يا كأنما أخوك أسد كأنما أخوك فيكون ما بعدها مرفوعا على الابتدائية والخبرية میگه ما بعد این به خاطر مبتدا و خبر بودن مرفوع میشه به خاطر مبتدا و خبر بودن چی میشه بله مانند ان... کانما اخوک اسدون اخو میگی مبتدا مرفوع با واو اسدون خبر مرفوع با ضمه وحينئذ يزول اختصاصه بالاسماء فتدخل ایزن على الافعال میگه در این هنگام که مای کافر روی اینا بیاد مختص بودنش به افعال از بین میره و بر افعال هم بر مختص بودنش به اسما از بین میره و بر افعال هم وارد میشه چون اگر اینا ما نداشته باشن روی افعال وارد نمیشه گفت ان ضربه نمیشه گفت روی افعال وارد نمیشه ولی بعد از اینکه مای کافه اومد وارد میشه مانند که انما یساقون الى الموت ببین یساقون فعل مضارع مجهول هست فعلی ولی میبینیم که که روش اومده چون مای کافه داره چون چی داره لکن ما اسعا لمجد مؤثر خب اینجا هم اسعا فعل مضارع متکلم وحده هست فعل مضارع ولی میبینیم از اون جایی که مای کافه روش اومده روی فعل اومده فواید ليت يترجح بقاء عملها ولو دخلت ولو دخلت عليها ماء الكافة لأنها وإن دخلت إليها لا تزال مختصة بالأسماء لعدم سماع دخولها على غير الجملة الاسمية یک تبصره رو مهم, مهمی روزک میکنه میگه لیتا راجح است باقی ماندن عمل لیتا اگرچه که هم مای کافه برش وارد بشه یعنی اگرچه که مای کافه هم برش وارد بشه عمل کردنش راجه عمل کردنش چیه؟ عملش رو انجام میده عملش راجه چرا؟ میگه همواره مختص به اسمها هست بعد از اینکه مای کافه هم روش بیاد باز هم مختص به چیه؟ به اسمهای چون شنیده نشده است که بر غیر از جمره اسمیه بر, بر فعلیه وارد بشه جای شنیده نشده که بر جمله فعلیه ای وارد بشه از اون جایی که فقط بر جمله های اسمیه داخل میشه میگه بعد از این که ما روش اومده باز مختص جمله های چی هست؟ اسمیه هست ماننده قول شاعر قالت الا لیت ما هذا الحمام لنا ببین اینجا دقت کن لیت با وجود این که ما روش اومده عملش از بین نرفته یعنی میتونه عمل انجام بده عملش راجحه بهتره موقعی که عمل انجام بده میگیم لیت ما هذا الحما مو اگر عمل انجام نده اگر عمل انجام بده چی میگیم لیت ما هذا الحمامه هذا بله اون موقع بله بنسب الحمام على الاعمال و رفعه على الاهمال اگر بگیم عمل انجام دادیم حمامو منصوب میکنیم میگیم حمامتون اسم لیتا چیه؟ منصوبه دیگه و این حمامه اعراب هاذا رو داره اعراب چی رو داره؟ بله خب اما اگر اهمال بشه یعنی عمل انجام نده اون موقع میگیم الا لیت ما هذا الحمامو هذا مرفوع میشه برای خاطر اعراب ابتدا مبتدا تابع مبتدا دیگه دو اذا كانت ما موصولة كما فی قولک ان ما عند الله باق أي إن الذي عنده أو مصدرية كما في قولك إن ما فعلت جميل أي إن فعلك فيبقى العمل وتكتب مفصولة من أن بخلاف ما الكافة يعني نقطه قشنج ديجي ميجي ميجي مای موصوله مای چی؟ مای کافه نا مای که به هست به موصول هست ان ما عند الله باقين يعني ان الذي عند الله باقين همان آنچه که نزد خدا هست همان آنچه که نزد خدا هست اینجا این ما به معنی الوی هست مای موصوله هست ما چه هست؟ میگه این مای موصوله چند چیز ما درش باید رعایت بکنیم اولا مای موصوله عملشو انجام میده مای موصوله عملشو بله دوما یعنی این ما اسم انه هست منصوبه اسم انه هست و هست؟ دوما اگر موصوله باشه جداش باید بنویسیم دیگه روی انش نچسبونیم مثل مای کافه انما مای کافه رو روش میچسبونه ولی اینجا ببین جدا نوشته شده ان جدا نوشته ما میگه مای موصوله مانند انما عند الله باق یا مای مصدریه مانند انما فعلت جمیون معنیش اینه ان فعلک جمیلون ان همانا کار تو زیباست خب میگه این دوتا ما اگر روی حروف مشبه بیاد عملشون باطل نمیشه و تكتب مفصولة من ان بخلاف ما الكافة و جدای از این ننوشته میشه و جدای از ننوشته میشه هشتاد و اذا خففت ان ترجه الغاؤها فيرفع الجزآن بعدها مبتدعا و خبرا و تدخل لام الابتداء على الخبر در شماره 89 میگه زمانی که مخفف شد انه یعنی تجدید شو برداشتیم ان گفتیم همین انه رو چی خواندیم ان میگه زمانی که مخفف شد انه راجه میشه الغای آن یعنی دیگه عمل نکردنش راجه میشه عمل نکردنش اهمالش عمل نکردنش خب در نتیجه هر دو جزئی که ما بعدش میان یعنی هم مبتدا و هم خبر مرفوع میشن چون مبتدا و خبرند چون چه هستن؟ و لام ابتدا هم بر سر خبر میاد تا ما بدونیم که این اینه این این مخفف از این هست مخفف از چه هست مانند ان البادرول طالعون همانا بدر ماه کامل طلوع کننده است خب اینجا البدر مبتدا طالع خبر دیگه این عمل انجام نداده اگر انجام میداد دیگه بدر منصوب میشد بدر چی میشد منصوب میشد خب برچاری پیش چرا باند بانی یعنی هم کافی بانی دیگه نظر کن چه نظر باز بانده که بانی نه بانده bir choraning